23 skirsnis Jiems vis labiau artėjant prie salos rodės, kad ši pamažu nyra iš jūros. Saulėlėčio gaisų nutviekstos stuksojo nelyginant patrankų sviediniai arsenale, viena ant kitos susigrūdusios uolos, o jų plyšiuose raudonavo viržiai ir žaliavo medžiai. Nors jūreiviai ir atrodė ramus, bet buvo nepaprastai budrus. Jie akylai stebėjo veidrodinį jūros paviršių kuriuo tyliai plaukė ir žvalgėsi į horizontą, kur mirgėjo tik baltus žvėjų valčių burės, panašius į žuvėdras besisupančias ant bangų keterų. Kai iki Montekristo buvo likę nedaugiau kaip 15 mylių, saulė ėmė leistis už Korsikos, kurios kalnai dunksojo dešinėje, o dantytos jų viršūnės niūriai plieskė vakaro danguje. Salos uolų masyvas, kaip gigantas Adamas Toras – grėsmingai kilo prieš valtį. Pamažu uždengdama saulę, išleito jūra ėmė gaubti sutemus, gindamus prieš save vaiskų gestančios dienos atspindį. Paskutiniai spinduliai pasiekė uolėtų kūgio viršūnę akimirką užgaišo ir tvykstelėjo kaip ugninis vulkano pliumažas. Pagaliau rūkas, kildamas vis aukštin, prarėjo viršūnę, kaip anksčiau buvo prarėjęs papėdę – ir sala virto sparčiai juostančių pilkų luitų. Po pusvalandžio užėjo sunki tamsa. Laimė jūrininkai tuo keliu nekarta buvo plaukę ir kaip savo penkis pirštus pažinojo Toskanų salyną. Kitaip Francas nebenerimo būtų žiūrėjęs į gilę tamsą gaubenčią valtį. Korsika buvo dingusi, net Montekristų salos nebesimatė – Tačiau jūreiviai matė tamsoje, kaip lūšys ir vairininkas vairavo valtį drąsiai ir su pasitikėjimu. Praėjus maždaug valandai nuo saulėlydžio, Francas taiga pastebėjo kairėje už ketvirčio mylios kažkokią tamsią masę. Bet jos kontrai buvo tokie neryškus, kad bijodamas prajuokinti jūreivius, debesis palaikęs žemę nieko nesakė. Staiga ant kranto pasirodė ryški šviesa. Žemė galėjo būti panašiai į debesį, bet ugnis – be abejo nebuvo meteoras. Kokia čia ugnis, paklausė Francis. Tyliau sušnipždėjo laivelio savininkas čia laužas. Bet jūs sakėte, kad sala negyvenama? Aš ne tik sakiau, kad joje nėra nuolatinių gyventojų, bet ir aiškinau, kad jie yra dažnas kontrabandininkų prieglupstis. Ir piratų? Ir piratų, pakartojo Gajatanas, užtat ir liepiau plaukti pro šalį. Kaip matote, laužas jau užpakali mūsų. Bet laužas, tari Francas, mano manimu, turėtų greičiau nuraminti mus, negu sukelti nerimą. Jeigu žmonės bijotų, kad juos kas pamatys, jie nekurtų laužų. Tai dar nieko nereiškia, pasakė Gajatanas. Tamsoje negalite įžiūrėti salos padėties, antrai pastebėtumėte, kad laužų negalima matyti nei nuo krantų, nei nuo pienozos, tik iš atviros jūros. Manote, kad laužas pranašauja mums nekokią kompaniją? Ogi toj sužinosime tari Gajatanas, visą laiką įsmeigęs akis į tą žemės šviesulį. O kaip sužinosime? To jau pamatysite. Tai pasakęs, Gajatanas pašnipždomis keletą minučių pasitarė su draugais ir laivelis tyliai pakeitė kryptį. Vėl ėmė plaukti atgal, po valandėliais laužas dingo, ji užstojo kažkokią aukštumą. Tuomet vairininkas pasuko vairą ir laivelis gerokai priartėjo prie salos. Netrukus jis jau buvo nuo jos tik už kokių 50 žingsnių. Gajatanas nuleido burę ir laivelis sustojo. Tai buvo padaryta visiškoje tyloje. Kai tik laivelis pakeitė kryptį, niekas nepratarė nei žodžių. Gajatanas, kuris buvo įpiršęs šią išvyką, ėmėsi visą atsakomybę ant savo pečių. Keturi jūreiviai nenuleido nuo jo akių, laikydami irklus, kad prireikus užgultų juos ir dengtų tamsoje. Na, o Francas šaltakraujiškai, kaip žinome, apžiūrinėjo savo ginklus. Jis turėjo porą dvivamžių šautuvų ir karabiną. Juos užtaisai patikrino gaidukus ir ėmė laukti. Tuo metu Gajatanas nusimetė palaidinį ir marškinius, susiveržė kelnes. Kojų autis nereikėjo, nes buvo basas. Su tokiais drabužiais, arba tikriau sakant visai be drabužių, jis puolė į vandenį, įspėjamai prisidėjęs prie lūpų pirštą ir nuplaukė kranto link taip atsargiai, kad nebuvo girdėti nei tyliausių plekštelėjimų. Jį buvo galima sekti tik pagal švytinčią vagą, kurią jis skrodė vandenyje. Netrukus ir vaga dingo, matyt Gajetanas priplaukė krantą. Visą pusvalandį laivelėje niekas nekrustelėjo. Paskui nuo kranto nusidrėkė ta pati švytinti vaga ir ėmė artėti. Po valandžiukiais spėriai plaukdamas Gajetanas pasiekė laivelį. Na kaip, vienu balsu paklausė Francas ir keturi jūreiviai. Ten ispanų kontrabandininkai, su jais du korsikos plėšikai. O kaip tie korsikos plėšikai susibroliavo su ispanų kontrabandininkais? Et jūsų malonybė, tari Gajetanas krikščioniško gailestingumo tonu, juk turi vieni kitiems padėti. Plėšikams kartais sausumoje pasvilina padus žandarai su karabinieriais. Na, jie randa ant kranto valtį, o toje valtyje gerus vaikinus kaip mes. Jie prašo prieglopščių mūsų plaukiančiuose namuose. Kaip galima nepadėti vargšui, kuris persekiojimas? Mes jį priimame ir dėl viso pikto išplaukime į jūrą. Mums tad nieko nekainuoja, o artimui išgelbsti gyvybę ar bent laisvę. Kada nors jis atsimoka mums už paslaugą, nurodo atkampę vietelę, kur galima iškrauti prekes, smalsioms akims nepastebint. Vadinasi, draugužiai Gajetanai, tari Francas, ir jūs verčiatės kontrabandą. Ką padarysi jūsų malonybę, atsakė Gajetanas su šypsena, kurios neįmanoma prašyti. Žmogus vertiesi visko po truputį. Juk reikia kaip nors gyventi. Tai tie žmonės Montekristo saloje jums nesvetimi? Ko gero ne. Mes jūrininkai, nelyginant masonai, pažįstame kits kitą iš ženklų. Ir manote, kad galima ramiai lipti į krantą? Visiškai ramiai, Kontrabandininkai nevagys. O Korsikos plėšikai, paklausė Francis iš anksto numatydamas visus pavojus. Nedėl savo kaltais jie pasidarė plėšikais, atsakė Gajetanas. Valdžia kalta, kad jie tokie. Kodėl? Juos persikioja dėl kokio pykštelėjimo, štai ir viskas. Tarsi korsikietis galėtų nekeršyti. Ką turite galvoje, sakydamas pykštelėjimo? Nužudė žmogų? paklausė Francis. Sunaikino priešą, atsakė šeimininkas, o tai visai kas kita. Na ką, gitarė Francas, ėmė prašyti kontrabandininkus ir plėšikus svetingumu. Ar jie mus priims? Be jokiaus abejonės. Kiek jų tenai? Keturi jūsų malonybė ir du plėšikai iš visų šeši. Ir mūsų tiek pat. Jeigu tie ponai bus blogai nusiteikę, tai mūsų jėgos lygis, vadinasi, galime su jais susidoroti. Taigi klausimas įspręstas, plaukiam į Montekristą. Gerai jūsų malonybė, bet leisite mums griebtis tam tikrų atsargumo priemonių? Aišku, mielasis, būkite išmintingas kaip Nestoras ir godrus kaip Odisėjas. Aš ne tik leidžiu, bet ir labai prašau. Gerai, tuomet tylos, tarė Gajetanas. Visi nutilo. Tokiam žmogui kaip Francas, kuris visada į viską žiūri blaiviai, padėtis atrodė jai ir nepavojinga, tai bent gerokai rizikinga. Jis buvo atviroje jūroje, visiškoje tamsoje, su nepažįstamais jūreiviais, kurie neturėjo jokių priežasčių būti jam ištikimi. Jie puikiai žinojo, kad už diržų jis turi keletą tūkstančių frankų ir jau kažin kiek kartų, nors galbūt ne pavydžiai, o smalsiai, jų žvilgsniai krypo į jo puikius ginklus. Maža to, su šitais žmonėmis jis lipo į salą, kurios vardas labai jau dievotas – ir kuri, kadangi joje buvo kontrabandininkų ir plėšikų, žadėjo jam tik tokį svetingumą, koks laukė Kristaus Golgotos kalne. Be to, istorija apie nuskandintus laivus, kuri dieną jam atrodė perdėta, dabar naktį buvo visai panaši į tiesą. Taigi, atsidūręs dvigubame pavojuje, gal ir įsivaizduotame, jis įdėmiai sekė jūreivius ir neišleido iš rankų šautuvo. Tuo tarpu jūreiviai vėl iškėlė burės ir nudūmė keliu, kuriuo du kartus buvo plaukę. Beveik pripratęs prie tamsaus, Francas joje įžiūrėjo granito masyvą, palei kurį negirdimai slinko laivelis. Pagaliau, kai laivelis aplenkė kažkokios uolos kampą, jis pamatė laužą degantį smarkiau negu pirmą ir aplink jį sėdint keletą žmonių. Ugnies atspindžiai driekėsi per kokį šimtą žingsnių į jūrą. Gajetanas praplaukė pro apšviestą plotą, stengdamasis, kad laivelis nepatektų į šviesos ruožą. Paskui, kai jis atsidūrė prieš pat laužą, pasuko jį tiesiai į ugnį ir drąsiai įplaukė į apšviestą ratą, užtraukęs žvejų dainą, kurios priedainį chorų plėšį giureiviai. Išgirdę dainuojant, aplink laužą sėdintieji pakilo, priejo prie kranto ir įsmeigė akis į laivelį, matyt stengdamiesi nustatyti jo dydį, nuspėti kėslus. Netrukus apžiūra juos turbūt nuramino, nes visi, tik vienas liko ant kranto, grįžo prie laužo, kuriame čirškėjo ožiukas. Kai laivelis buvo netoliau kaip už 20 žingsnių nuo kranto, žmogus stovintis pajūrį, atstatė šautuvą lyg sargybinį susitikęs patrulį ir šūktelėjo Sardinijos tarme. Kas čia? Francas šaltakraujiškai atlaužė abu gaidukus. Gaetanas persimėtė su tuo žmogumi keletų žodžių – iš kurių nei vieno Francas nesuprato, nors matyt buvo kalbama apie jį. Jūsų malonybę, paklausė laivelio savininkas, ar norite pasisakyti vardą ar jį nutilėti? Mano vardas niekam nebus girdėtas, atsakė Francas. Tik paaiškinkite jiems, kad aš prancūzas ir keliauju savo malonumui. Kai Gajatanas perdavė šiuo žodžiu, sargybinis kažką palėpė vienam iš sėdinčiųjų prie laužų. Tas to jau atsistojo ir dingo tarp uolų. Visi tylėjo. Kiekvienas rodys mąstė apie savo reikalus. Francas, kaip išlipti į salą, jūreiviai apie bures, kontrabandininkai apie oškiuką. Tačiau, kad ir teidamiesi nerūpestingi, visi patyliukais vieni kitus stebėjo. Nuėjusis jis grįžo, bet visai iš kitos pusės. Jis linktelėjo sargybiniui. Tas atsisuko į laivelį ir ištarė vieną žodį – sakomodė italų sakomodė neišverčiamas. Tuo pat metu jis reiškia, prašom, teikitės, sveiki atvykę, jauskitės kaip namie, jūs čia šeimininkas. Tai panašu į turkišką Moliero frazę, kuri taip smarkiai nustebino miestelėną bajorą daugybę reikšmių. Jūreiviams nereikėjo kartuoti. Keturi irklų mostai ir laivelis palėtė krantą. Gajatanas iššoko ant žemės, pusbalsiu persimetė dar keletų žodžių su sargybiniu. Vienas paskui kitą išlipo jūreiviai, atėjo Franco eilė. Vieną savo šautuvą jis užsikabino ant pėties, kitą buvo davęs Gaetanui. Jūreiviai nešė karabiną. Jų apsirengimas dvelkė dabitos pretencingumu ir menininko nerūpestingumu. Bet tai nesukėlė šeimininkams jokių įtarimų, vadinasi ir būkštavimų. Jie pririšo laivelį prie kranto ir nuėjo ieškoti patogiaus vietos stovyklai, bet matyt jų pasirinkta kryptis nepatiko kontrabandininkų sargybiniui, nes jis šūktelėjo Gajetanui. Ne, ne čia. Gajetanas burktelėjo keletą žodžių atsiprašydamas ir klusniai pasuko į kitą pusę. Tuo tarpu du jūreiviai nuo laužo užsidegė fakelus. Nuėję apie 30 žingsnių, jie sustojo mažoje aikštelėje, aplink kurią uolose buvo iškirsta lyg ir sėdyniais, primenančios sargybinių būdelės, kuriuose galima sėdėti. Aplinkui siaurose derlingo žemės ruožuose augo žemaugiai ažuolai ir vešlus mirtų krumokšniai. Francas nuleido fakelą ir pamatęs krūvas pelenų suprato, kad jis nėra pirmutinis įvertinęs, kokia ši vieta patogi, ir kad čia matyt buvo nuolatinis į Montekristo salą užklydusių lankytojų prieglobstis. Kokių nors nepaprastų įvykių Francas nebesitikėjo. Kai tik atsidūrė ant krantų ir įsitikino, kad jau šeimininkai yra, jeigu nedraugiški, tai bent abejingi, jis nusiramino ir laužė spirgančio ožiuko kvapas jam priminė, kad jis alkanas. Francas prasitarė apie tai Gaetanui ir tas jam atsakė, kad nieko nėra paprastesnių kaip vakarienį. Valtyje jie turi duonus, vyno, šešias kurapkas, ugnis čia pat. Be to pridūrė jis, Jeigu jūsų malonybė taip vilioja ožiuko kvapas, aš galiu pasiūlyti mūsų kaimynams dvi kurapkas už gabalą jų keturkojų. Puiku, Gaetanai, puiku, tarė Francis. Tikrai jūs turite įgimtą talentą visokioms daryboms. Tuo metu jūreiviai prirovė viržių, prilaužė mirtų ir žalių ažolo šakų ir užkūrė gana įspūdingą laužą. Francas, traukdamas ožiuko kvapą, nekantriai laukė grįžtant Gaetano, bet tas priejo gana susirūpinęs. Na kaip, paklausė Francas, nesutinka? Priešingai, atsakė Gajetanas, sužinojęs, kad jūs prancūzas, Atamanas kviečia jūs draugė pavakarieniauti. Jis labai malonus, tarė Francas, ir aš nematau, dėl ko turėčiau atsisakyti, juoba, kad nusinešiu savo dalį. Netai svarbu. Vakarinė jam visko užtenka ir net daugiau negu užtenka. Bet jis gali priimti jūs pas save tik su viena labai keista sąlyga. Priimti pas save, pakartojo jaunuolis, tai jis čia namus pasistatęs. Ne, bet jis turi labai patogų būstą, bent taip sako. Tai jūs pažįstate tą atamaną, girdėjau apie jį, gerą ar blogą, ir vieną ir kitą. Velniai rautų, o kokia ta sąlyga? Leisti užrišti akis ir nusijimti raišti tik tada, kai jis pats pasakys. Francis tengiasi išskaityti iš Gajetanų akių, ką reiškia šis pasiūlymas. Žinoma, atsakė tas, įspėjęs Franco mintį, aš ir pats suprantu, kad čia reikia pasukti galvą. O kaip jūs pasielgtumėte manim dėtas, paklausė jaunuolis. Aš neturiu ko nustoti, eičiau. Priimtumėte kvietimą? Taip, bent dėl įdomumo. Ar pas jį galima pamatyti ką nors įdomaus? Klausykite, tarė Gajatanas tylesniu balsu. Tik nežinau, ar teisybę žmonės šneka. Jis pasidairė į šalis, ar kas nesiklauso. O ką šneka? Šneka, kad jis gyvena spožėmėje, prieš kurį piti rūmai nieko verti. Jūs sapnuojate? paklausė Francas eisdamasis. Ne, nesapnuoju, atsakė Gajetanas, tai tikra tiesa. Kama, šventojo Ferdinando vairininkas, kartą buvo tenai ir išėjo apstulbęs. Jis sako, kad tokie lobiai esti tik pasakose. Šit kaip? Bet ar žinote, kad tokiais žodžiais verčiate mane leistis į Alibabos olą? Aš pakartoju jūsų malonybę vien tai, ką pats esu girdėjęs. Tai patarėte man sutikti? Šito nesakau. Jūsų malonybė te pasielgė taip, kaip jai atrodys tinkama. Šitokiu atveju nedrįstu patarti. Francas truputį pagalvoju, nusprendė, jog toks turtingas žmogus nesiteps dėl jo kelių tūkstančių frankų ir, žinodamas, kad galės puikiai pavakariniauti, ryžosi eiti. Gaetanas nuėjo pranešti jų atsakymą. Bet, kaip jau esame sakę, Francas buvo smalsus. Užtat jis norėjo sužinoti, kiek galima daugiau smulkmenų apie keistą ir paslaptingą savo šeimininką. Jis atsigrėžė į jūreivį, kuris per visą jo pokalbį su Gaetanu pešė kurapkas oriai, kaip žmogus besididžiuojantis savo pareigomis, ir paklausė jį, kuo atplaukė šie žmonės, nes niekur nebuvo matyti nei valčių, nei speronarų, nei tartanų. Šitai manęs nestebina, atsakė jūreivis, aš žinau jų laivą. Ir geras laivas. Linkiu tokio jūsų malonybei, juo galėtumėte apkeliauti visą pasaulį. Ar jis didelis? Kokio šimto tonų? Beje, tai mėgėjiškas laivas, jechta, kaip sako anglai, tačiau toks tvirtas, kad jam nebaisus joks oras. O kur jis pastatytas? Nežinau, turbūt Genujoje. Kodėl kontrabandininkų atamanas nebijo užsisakyti jachtus Genujos uoste? Kamantinėjo Francas. Aš nesakau, kad jachtų šeimininkas kontrabandininkas, atkirto jūreivis. Bet Gajetanas, rodo, sakė. Gajetanas matė įgulą iš tolo ir nei su vienu jos žmogumi nesikalbėjau. Ninkas kontrabandininkas, atkirto jūreivis. Gajetanas matė įgulą iš tolo ir nei su vienu jos žmogumi nesikalbėjau. Bet jeigu tas žmogus ne kontrabandininkų vadas, tai kas jis? Turtingas didikas, kuris keliauja savo malonumui. Matyt, pagalvojo Francas, asmenybė labai paslaptinga, jeigu nuomonės apie jį tokius nevienodos. O kuo jis vardu? Kai jau kas to paklausė, jis atsako, kad jis jūrininkas Sindbadas. Bet aš abejoju, ar tai jo tikroji pavardė. Jūrininkas Sindbadas? Taip. O kur gyvena tas didikas jūroje? Iš kur jis? Nežinau. Kada nors jį esate matęs? Pasitaikė? Kaip jis atrodo? Jūsų malonybei pats pamatysite. O kur jis mane priims? Reikia manyti tuose požemio rūmuose, apie kuriuos jums pasakojo Gajatanas. Ir jūs niekada nebandėte patekti į šią užburtą pilį. Dar ir kaip jūsų malonybė, atsakė jūreivis, net ne vieną kartą, bet visos pastangos nueidavo niekais. Mes išieškojome visą olą ir niekur neradome net mažiausių įėjimų. Be to, sako, durys atidaromus ne raktu, o užburtų žodžiu. Iš tikrųjų, sušnapždėjo Francas, aš patekau į tūkstančių ir vienos nakties pasaką. Jo malonybė jūsų laukia, pasigirdo jam už nugaros ir iš balsų jis atpažino tą patį sargybinį. Jį lydėjo du jachtus įgulus jūreiviai. Užuot atsakęs, Francas išsitraukė iš kišenės nusinę ir padavė ją sargybiniui. Netardamas nei žodžio, tas labai rūpestingai užrišo jam akis. Turbūt bijojo, kad svečias nepamatytų ko nors nereikalingo. Po to pasiūlė prisiekti, kad jis jokių būdų nebandys nusijimti raiščių. Francas prisiekė. Tada jūreiviai paėmė jį už parankių ir nusivedė, o sargybinis nuėjo priešakį. Už kokių 30 žingsnių iš ožiuko skanaus kvapo jis suprato, kad jį veda pro laužą. Paskui jie nuėjo dar apie 50 žingsnių matytą kryptimi, kurią Gajetanui buvo uždrausta eiti. Dabar jam pasidarė aišku, kodėl. Netrukus iš pasikeitusio oro Francas suprato, kad įėjo į požemį. Po valandėlis jis išgirdo trakštelėjimą ir į jį padvilkė aromatingą šilumą. Pagaliau pajuto, kad jo kojos žengė storų minkštų kilimu. Vadovai paleido jo rankas. Akimirkas tojo tyla, Paskui kažkieno balsas taisyklinga prancūzų kalba, nors ir su svetimšaliu akcentu tari. Dabar galite nusirišti raištį, nes esate mano svečias. Aišku, Francas tučto jau tai padarė. Jis nusirišo nausinę ir pamatė prieš save apie 40 metų vyrą, apsivilkusi tunisiečių drabužiais. Su raudona žydrų šilkiniu kutu papušta kepuraitė, su juodaus gelumbės švarku išsiuvinėtų auksu su plačiomis ryškiai raudonomis kelnėmis, su taus pats spalvos getrais įsiuvinėtais kaip ir švarkas auksu ir geltonomis kurpaitėmis. Vietoj diržo buvo apsijuosęs puikia kašmyro juosta, už kurios buvo užkištas mažas lenktas durklas. Nors ir labai išbalęs, jo veidas atrodė nuostabiai gražus. Akys buvo gyvos ir skvarbios. Tiesi nosies linija, beveik susiliejanti su kakta, liudijo esant jį gryną graiką – o dantys, balti kaip perlas, po juodais lyg derva ūsais akinamai blizgėjo. Bet veido bliškumas buvo nenatūralus, tarsi tas žmogus ilgai būtų išbuvęs kape ir gyvybės spalva nebūtų galėjusi nudažyti jo veido. Jis nebuvo labai aukštas, bet gražiai sudėtas. Kaip visų pietiečių, jo rankos ir kojos buvo mažos. Bet labiausiai apstulbino Fransą, kuris į Gajetano pasakojimą žiūrėjo kaip į pasaką kambario prabanga. Visas kambarys buvo išmuštas turkišku tamsiai raudonu šilku, atausto auksinėmis gėlėmis. Nišoje buvo plati sofa. Viršum jos siena buvo nukabinėta arabiškais ginklais su auksinėmis makštimis, su rankenomis nusakstytomis brangakmeniais. Palubėje kabojo puiki Venecijos stiklo lempa – o kojus iki kulkšnų grimzdo į turkišką kilimą. Duris, pro kurias Francas buvo įėjęs, dengi portierus. Jos dengi ir kitas duris į gretimą kambarį matyt ryškiai apšviestą. Šeimininkas nekliudė Francui stebėtis ir pats jį apžiūrinėjo nenuleisdamas akių. Pone, pagaliau tarė jis, prašau man atleisti už atsargumą, su kuriuo jūs atvedė pas mane. Ši sala daugiausia būna tuščia, ir jeigu kas atskleistų mano buveinės paslaptį, aš, be jokios abejonės, grįžęs raščiau ją labai apverktinoje būklėje. Šitai man būtų gana nemalonu ne tik dėl patirtų nuostolių, bet ir dėl to, kad nebegalėčiau savo norų mėgautis vienumą. O dabar aš pasistengsiu, kad užmirštumėte tą mažą nemalonumą ir jums pasiūlysiu tai, ko vargu ar tikėjotės čia rasti. Neblogą vakarienę ir patogią lovą. Dievaži, brangusi šeimininkė, atsakė Francas. Kam atsiprašinėti? Visi žino, kad užrišamos akys žmonėms, kurie žengia per užburtų rūmų slengstį. Prisiminkite hugenotų Raulį. Ir tikrai, aš negaliu skūstis, viskas, ką man rodote be jokios abejonės, verta tūkstančio ir vienos nakties stebuklų. Deja, aš jums pasakysiu kaip Lukulas. Jeigu būčiau žinojęs, kad suteiksite man garbę savo vizitu, būčiau pasiruošęs jūs priimti. Kad ir kokia būtų mano būstinė, ji jūsų žinioje. Kad ir kokia prasta būtų mano vakarienė, prašau jos paragauti. Ali, stalas paruoštas. Beveik tą pačią akimirką portjeros prasiskyrė ir nubijėtis, tamsus kaip juodmedis apsivilkęs akinamai baltą tuniką, gestu pakvietė šeimininkai valgomąjį. Nežinau, ar sutiksite su manim, tarė nepažįstamasis Fransui, bet man nėra nieko bjauresnių, kaip ištisas valandą sėdėti už stalo vienas prieš kitą ir nežinoti, kaip kreiptis į savo pašnekovą. Prašau įsidėmėti, kad gerbdamas svetingumo teisės, aš neklausiu jūsų nei vardo, nei titulo. Norėčiau tik žinoti, kaip pageidautumėte, kad į jūs kreipčiausi. Nenorėdamas jūsų varžyti, pasakysiu, kad mane paprastai visi vadina jūrininku Sindbadu. O man, atsakė Francas, kad galėčiau būti Aladinas, trūksta tik garsiausios stebuklingos lempos, bet nematau jokių priežasčių, dėl kurių šiandien negalėčiau vadintis Aladinu. Todėl mes liksime rytų viešpatijoje, kur matyt aš atsidūriau kokios nors gerosios dvasiaus kerų dėka. Taigi, mielas Aladinai, tarė paslaptingas šeimininkas, jūs girdėjote, kad vakarienė patiekta. Užtat prašau įvalgomą jį. Nuolankus jūsų tarnas eis prieš akį, norėdamas parodyti jums kelią. Ir Sindbadas pakėlė sportjerą, nuėjo pirmą svečių. Francų susižavėjimas vis augo. Vakarieniai buvo serviruota nepaprastai prabangiai. Pamatęs šią svarbę aplinkybę, jis ėmė dairytis aplinkui. Valgomasis buvo nemažiau puošnus kaip svetainiai, iš kurios jie atėjo. Jis visas buvo iš marmuro su labai brangiais antikiniais bareljefais. Abiejose po ilgos salės galuose stovėjo puikios statulos su pintinėmis ant galvų. Pintinėse buvo piramidės rečiausių vaisių – Sicilijos ananasų, Malagos granatų – balearų apelsinų, prancūzijos persikų ir Tuniso datulių. Vakarieniai buvo patiektas keptas fazanas, apdėtas korsikos trasdais, šernų kumpis drebučiuose, gabalas keptų ožiuko su totorišku padažu, puikiai plekšniai ir didžiulis langustas. Tarp didelių dubenų buvo lėkščių su užkandžiais. Dubenys buvo sidabriniai, lėkštis iš japono porceliano. Francas pasitrynė akis, jam rodys, jog visą tai sapnas. Patarnavo tik vienas Ali ir savo pareigas atliko puikiai. Svečias jį nuoširdžiai pagyrė. Taip, atsakė šeimininkas, vaišindamas Francą su pasauliečių būdingu laisvumu. Varšelis man labai atsidavęs ir labai stengiasi. Jis atsimena, kad aš jam išgelbėjau gyvybę. Ir kadangi matyt nenorėjau skirti su savo galva, kurie jam išsaugojo, man dėkingas. Ali priejo prie savo šeimininko, paėmė jo ranką ir pabučiavo. Ar nebus nekuklu, senjorė Sinbadai, tari Francas, jeigu aš paklausiu, kokiomis aplinkybėmis padarėte tą gerą darbą? Nieko čia nepaprasta, atsakė šeimininkas. Matyt, tas sukčius, slankiodamas apie Tuniso bėjaus rūmus, priejo arčiau negu leidžiama juodaodžiui. Už tokį prasikaltimą bėjus įsakė nupjauti jam liežuvį, ranką ir galvą. Pirmą dieną liežuvį, antrą ranką ir trečią galvą. Aš visad norėjau turėti nebilį tarną. Užtat palaukiau, kol jam nupjovė liežuvį ir pasiūliau bėjui iškeisti jį į puikų dvivamsdį šautuvą, kuris vakare, kaip man pasirodė, jo didenybei labai patiko. Jis dvėjojo, taip jam rūpėjo pribaigti tą vargšą. Bet aš pridėjau prie šautuvo anglišką medžioklinį peilį, kurio buvo perkirtęs jo didenybės jataganą. Tuomet Bejus sutiko palikti jam ranką ir galvą, tačiau su sąlyga, kad į Tunisą daugiau jis kojos neįkeltų. Sąlyga buvo visai nereikalinga. Vos tik šis netikėlis iš tolo pamato Afrikos krantus, tučto jau įlenda į nuošaliausią kampelį, iš kur jo nieku būdu neiškrapštysi tol, kol trešdalis pasaulio dinksta iš akių. Francas susimastė. Nežinodamas, kaip suprasti tą žiaurų geraširdiškumą, su kuriuo šeimininkas jam papasakojo šį įvykį. Vadinasi, kaip ir tas puikus jūrininkas, kurio vardu vadinatės, targis keisdamas pokalbį, jūs leidžiate gyvenimą kelionėse. Taip, esu padaręs įžadą daug keliauti tais laikais, kai anaiptol nemaniau, jog kada nors galėsiu jį išpildyti, šipsodamasis atsakė nepažįstamasis. Esu padaręs keletą ir kitų įžadų, kuriuos taip pat tikiuosi kada nors išpildyti. Nors Sindbadas tuo žodžius ištarė nepaprastai šaltai, jo akise plykstelėjo baisiaus neapykantos kibirkštis. Turbūt jūs daug kentėjote, paklausė Francas. Sindbadas krūptelėjo ir įdėmiai pažiūrėjo į jį. Kodėl taip manote, paklausė jis. Todėl, kad apie tai liudija jūsų balsas, žvilgsnis, išbliškęs veidas ir gyvenimo būdas. Mano gyvenimo būdas? Aš gyvenu laimingiausią gyvenimą, koks tik įmanomas žemėje. Gyvenu kaip koks paša. Aš pasaulio valdovas. Jeigu man kas nors patinka, aš pasilieku. Pasidaro nuobodu, išvykstu. Aš laisvas kaip paukštis, parnuotas, kaip ir jis. Žmonės, kurie mane supa, klauso manęs besąlygiškai. Kartais pramogauju tyčiodamasis iš žmonių teisingumo, pagrobdamas jų ieškumą plėšiką arba persekiojamą nusikaltelį. Be to aš turiu savo teisingumą visų instancijų, be delsimo ir apeliacijų. Jis pasmerkia ir išteisina, ir į jį niekas nesikiša. Jeigu paragautumėte mano gyvenimo, nenorėtumėte kitokio ir niekada negrįžtumėte į pasaulį, nebent tik įvykdyti kokio nors slaptų sumanimo. Pavyzdžiui, keršto, tari Francas. Nepažįstamasis įsmeigi į jaunuolį tokį žvilgsnį, kuris prasiskverbia į pačias širdies ir proto gelmes. Kodėl būtent kerštų, paklausė jis. Todėl, paaiškino Francas, kad jūs man atrodote žmogus, kurį persekioja visuomenį ir kuris ruošiasi suvesti su ja baisias sąskaitas. Klystate, atsakė Sinbadas ir nusijokė keistų juoku, parodydamas aštrius baltus dantis. Aš esu savotiškas filantropas ir galbūt, kada nors atvyksiu į Paryžių, nurungti pono apero ir žmogaus su mėlynu apsiaustu.